บุ๊กทูสี่สิบห้าที่โรงหนังอุบิโอสโกปเราอยากไปดูหนังมเจลิโมอุบิโอสโกปวันนี้มีหนังดีฉาย danas igra dobar film หนังเรื่องนี้เข้าใหม่ film je sasvim nov ช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะ Gde je blagajna ยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะ Ima li još slobodnih mesta? บัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ Koliko koštaju ulaznice? หนังเริ่มกี่โมงคะ Kada počinje predstava? หนังฉายกี่ชั่วโมงคะ Koliko traje film? จองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะ Mogu li se rezervisati karte? ดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง Hteo, htela bih sedeti pozadi. ดิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Hteo, htela bih sedeti napred. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Hteo, Htela bih sedeti u sredini. ten. Film je bio napet. Nang bue. Film nije bio dosadan. na. Ali knjiga je bila bolja od filma. ดนตรีเป็นอย่างไร Kakva j บ b ล l a m u z i k นักแสดงเป็นอย่างไร Kakvi su bili glumci? มีคำแปลใต้ภาพเป็นภาษาอังกฤษไหม Da ล i je bilo titlovano na e n g l e s k ุมเยซิ k ุ